الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد خب درس پنجم را شروع میکنیم از این کتاب مبارک المعتقد الصحیح اعتقاد صحیح از علامه عبدالسلام برجست رحمه الله خب اکنون اعتقاد صحیح اهل سنت و الجماعات و مسلمین در ارکانهای ششگانه ایمان اعتقاد صحیح اهل سنت به توحید ربوبیت را گرفتیم که اهل سنت اعتقاد داره که خالق و رازق و زنده کننده و میراننده و تدبیر کننده عالم و بای کننده و بغل کننده و فایده رسان و ضرر رسان و دیگر از افعال و کارهایی که خاصی الله سبحانه تعالی هست یقین داره مسلمان مؤمن به اینکه الله تنها او هست یگانه او هست به اجرا کردن همین کارها بر استادن و و زنده کردن و و آفریدن و میراننده و, میر و میرانندن و غیر این از فعل هایی که متعلق به خاصی الله سبحانه تعالی هست دویم توحید الوهیت که اهل سنت و جماعت و مسلمان مؤمن باید اعتقاد داشته باشه که تنها ذاتی که سزاوار عبادت هست او الله جل جلاله هست افراد الله بالعباده تنها عبادت کردن الله تمام عبادت ها خواه قلبی باشد قلب خواه قولی باشد خواه جوارحی باشد خواه مالی باشد عبادت ها باید تنها برای الله زلجلال و اکرام تنها باید صرف کرده شود و صرف کردن نوعی از انواع عبادت برای غیر الله شرک اکبر هست انسان از دین خارج می شود بیرون می شود البته بعد از اقامه حجت و اعتقاد صحیح در باب اسما و صفات که الله زلجلال موصوفی با صفات های بزرگ هست و نام های نکویی هست که نام های نکو داره و صفات های بزرگ داره زیرا هر شیء هر چیز با صفات ها شناخته می شود که وقتی الله جلال بزرگ هست زیرا صفات های بزرگ دارد و اکنون اعتقاد صحیح اهل سنت و جماعت در ایمان ارکان های ارکان های ششگانه ایمان در حقیقت این دانستن این مسائل برای هر یک مرد و زن مسلمان واجب هست و فرض هست و ضرور است زیرا این از ضروریات دین هست چیزهای ضروری هست که هر یک انسان باید به با این مسئله باید شناسایی باید داشته باشه و این مسائل را باید درک بکنم به دلیل قرآن و حدیث و به اعتقاد صحیح اهل سنت شیخ عبدالسلام رحمه الله میگوید المعتقد الصحیح فی ارکان الایمان سته اعتقاد صحیح در رکنهای ششگانه ایمان متاسفانه بعضی از مسلمان ها که بسیاری از مسلمان ها رکنهای ششگانه ایمان را از روی عدد نمیدانند چه جایی مثلا فهم صحیح و اعتقاد صحیح در این مسائل شیخ میگوید و من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر یکی از جمله اعتقاد اهل سنت و جماعت ایمان آوردن به الله است ایمان آوردن به الله ذل جلال و الاکرام رب الارض و السماوات دوم ایمان آوردن به ملائکه ها این, این ارکان ششگانه ایمان ایمان شش رکن داره یکی ایمانی به الله دوم ایمان به ملائکه ها سوم ایمان به کتاب ها کتاب های آسمانی چهارم ایمانی به پیغمبر ها و پنجم ایمانی به زنده شدن بعد از مرگ و ششم ایمان به تقدیر نیکی و بدی شیخ عبدالسلام اکنون یکی یکی همین ارکان های ششگانه ایمان را به تفصیل ذکر میکنه ایمانی به الله سه چیز در بر میگیریم او را ذکر کردیم خوب اكرم شيخ مقلاد الايمان بالله يكون ركن ايمان ركن يعني چیزی اصلی که داخل در شیء هست که خیلی هم مهمه ركن يعني چیزی است که مهمه به او ایمان صحیح نمی به او ایمان مستقیم راست نمی راست نمی ایمان به الله الايمان بالله عبد السلام میگوید يتضمن الاقرار بتوحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات وقد تقدم بيان ذلك با اق... ايماني به الله در بر میگیرد اقرار کردن به توحید ربوبیت توحید یعنی یک تا دانستن از وحد واحد یک تا دانستن الله به ربوبیت دوم یک تا دانستن الله به الوهیت سوم یک تا دانستن الله به صفات های بزرگ و نام های نکو خب اکنون مختصر شیخ میگاد وقت تقدم بیان ذلك بیان این توحید سگانه یا اینکه در بر گرفتن ایمان به الله معنی ان تؤمن بالله ان یعنی میسه در بر میگیره تو بالله همین یعنی چیزها را در بر میگیره به خاطر همین اول کسی مسلمان میشوه در اسلام میدرایه پس باید به همین معنا مسلمان شود وقتی میگه تو بالله یعنی ایمان آوردم بر اینکه الله تنها رب بزرگ تنها الله است ربوبیت خاصی الله است معنی توحید ربوبیت یعنی خاص دانستن الله تا دانستن الله به های خودش از آفریدن و رستادن و و زنده کردن و الی آخره توحید و الوهیت خاص, دان... خاص... خاص و یکتا دانستن الله به های خودمان الله را به های به طاعت و عبادتمان تا دانستن به اینکه سجده برای الله کنیم تنها دعا تنها الله را دعا بکنیم الله را بخوانیم و ذبح تنها برای الله کنیم نظر تنها برای الله جل جلاله به نام الله و همچنین یاردم و, کمک و استعانت و نماز و حج و طواف تنها باید گردی خانه الله باشه انا کل حال ایره میگن یکتا دانستن الله به فعل خودی بنده فعل مانه از عبادت ها مانه تنها برای الله سبحانه تعالی نه به کدام نبی از انبیاء الله نه به کدام از ولی برای از اولیاء الله جایز نیست ترک کردن جایز نیست گفتن مثلا بهاءالدین گردان هست نه والعیاذ بالله تنها بلا رو میگرداندگی الله جل جلاله هست تنها شفا میدادگی الله سبحانه و تعالی هست عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم نیست غوث یعنی کمک کننده کمک کننده بزرگ که عبدالقادر جیلانی نیست بلکه الله زلجلال هست نگهبان تنها الله زلجلال است مشکل کشا کشاینده مشکلی ها و برکت دادن برکت دهنده در کارها تنها الله ذوالجلال است اینو میگن توحید الوهیت و سیم توحید اسما و صفات هست اسما یعنی نام ها الله را قائل بودن به اینکه نام های نکوی داره رحمان است و رحیم است یکی از بزرگترین نام هاش لفظ جلاله الله هست الله ذوالجلال و نامش الله هست رحمان و رحیم کریم و وهاب هست حلیم و صبور هست همچنین عزیز و منتقیم و جبار هست نام ها و همچنین صفت های بزرگ یک از صفت های الله رحمت داره موصوف به رحمت هست و الله هست موصوف به صفت های جمال و زیبا جلال و بزرگ کمال الله سبحانه تعالی به این سه صفت موصوف است صفت های کمال که صفتش همش کامل هست از همه وجه علم الله علم کامل است قدرت الله قدرت کامل است و حیات الله حیات ابدی و همیشگی و دائمی هست و دیدن الله دیدنش دیدنی کاملی است همه چیز را میبینه مرچه سیاه را در شب تاریک در بالای سنگ سیاه حرکتی او را میبینه بله، میره به خاطر همین اینا میگن اثبات کردن صفات ها برای الله همچنین صفات های ذاتی و صفات های خبری که الله سبحانه تعالی مستوی بر عرش هست بالای عرش ده هست بدون کیفیت تشبیه و الله سبحانه تعالی وجه داره روی داره دست داره و الله رحمت میکنه الله غضب میکنه و غیر این که به تفصیل گذشت خوب اکنون دویم رکن ایمان شیخ عبدالسلام شرح داده میگوید الایمان بالملائکه دیوم رکن رکن اول ایمان به الله هست بر ربوبیت و الوهیت اسما صفاتش پیش از او ایمان به الوهیت الله سبحانه تعالی در این هر یک در این ذکر کردن البته اول اعتقاد اهل سنت را باید ایسا خوب درک بکنه تا اینکه مثلا این چیزی که گفتیم مثلا در توحید ربوبیت رد کسانی است که همراه الله یک خالق دیگر قائل مثل زردشت ها دو خدایی را قائلند مثل مثلا علاو پرست ها مثل مجوس ها یا که مثلا کسانی که رزق را از غیر الله میدونند اشکال و خلل و خطای در توحید ربوبیت دارن در الوهیت همون قبوری ها و رافیزی هایی که همیشه غیر الله را عبادت میکنن قبر پرستی میکنن اولیاء الله را اهل بیت را میپرستن همه وقت یا حسین و یا ابوالفضل و یا عباس گفته و یا مهدی گفته ندا میزنن فریاد میکنن به جای الله را بخوانن غیر الله را دعا میکنن و در اسماء و صفات جهمی ها و معطله ها اشعری ها و ها خطاها دارن اول شناختن حق و اهل حق که اهل سنت هست بعد شناختن عکس او برگن و بضدی تتبین الاشیاء با ضد دانسته ضد چه دانستن حق به معلوم می شود وقتی حق که دانستی ضد حق آشکار می شود ضد حق آشکار می شود که مثلا چی طایفه هایی هست که در این مسائلی که اگرچه ما در یه لحظه می می گذاریم یا اینکه دلیلش برای ما آسان است این طایفه های گمراه شده گستن از کمونیست ها مثلا اتیست ها از زردوشت ها و از قبوری ها و از رافیزی ها از جهمی ها و از اشعری ها ها در باب همین اعتقاد صحیح و سهل و آسان ملایم مبارکه که دشواری ها نداره برای کسی البته که برای البته برای کسی که الله براش آسان کرده باشه خب اکنون مسئله دیگر مسئله ایمان به ملائکه هست بشک در اینم ملائکه را مردم خیلی خطاها اعتقاد دارند یک گروه خطا اعتقادشون همین است مشرکای مکه که مثلا ملائکه ها دخترهای الله هستند ولایت بالله یک گروه دیگه اعتقاد دارن که ملائکه ها باید عبادت کرده شوند یک گروه دیگه دشمن های ملائکه ها هستند که اونها یهود های بدبختند که ملائکه ها را بد میبینند دشمنی سرسختی حضرت جبریل امین است به خاطر این مسائل با خود مخالف ها داره از همون فرزندای آدمی که و مثل ما هستند ولیکن در این مسائل زلالت و گمراهی ها و فهم ها و دلی ها دارن خب شیخ عبدالسلام میگوید الایمان بالملائکه خب مساله مسئله رکن دویومی در ایمان امنت بالله و ملائکته دیو ایمان به ملائکه است ایمان به ملائکه ها چی نوع است شیخ میگوید یکونو به تصدیق به وجودهم یکم ایمان به ملائکه ها به تصدیق کردن و باور کردن اینکه این ملائکه ها موجود هستند اینها عالم غیبی هستند الله سبحانه و تعالی اینها را آفرید است عالم غیبی هستند با, با شکل اصلی آفرینش با در ما نمیبینیم اونها را عالم غیب هست و یکی از بزرگترین صفت مؤمن این ایمان آوردن به یعنی سیر ندیده است و به او ایمان میاره وقتی که الله رسول که خبر داد پس باید انسان او را قبول کنه و تصدیق کنه چون که الله سبحانه و میگه الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب همو کسانی که ایمان میارن به غیب یعنی ندیده نادیده ایمان میارن ملائکه از کلمه ملک هست ملائکه ملک ملک از کلمه الک یعلک الالوکش میگن الوکه به معنی رسالت هم میگن نامه پیغام خب ملائکه را ملائکه میگن به خاطر که رسول ها و پیغامچی های از جانب الله سبحانه و تعالی هست معنی اصل لغوی کلمه ملک از کلمه الک یعلک الک یعلک الالوکه الوکه گفتنی الوکه به معنی الرساله رسالت میگن ملائکه یعنی ملک یعنی رسول خوب یکو ایمان به ملائکه اول تصدیق تصدیق کردن و ایمان آوردن به وجود اونها که میگه ایمان مجمل که ایمان بیاری که ملائکه های که الله اونها را آفرید است و ما ذکر لنا من اسمائهم بعد ایمان مفصل و تفصیل که ایمان آوردن و تصدیق کردن به آن ملائکه هایی که هاشون ذکر کرده شده است برای ما مثل جبریل و ملک الموت چونه که به تفصیل شیخ در این فصل همین مسئله ذکر میکنم و ما ذکر لنا من اعمالهم سیوم ایمان آوردن به همون وظیفه ها کارهایی که الله برای اونها مقرر و معین کرده است ایمان به سه چیز یکی ایمان به وجودشان دیو ایمان به نامهایشان سیم ایمان به عملهایشان مثل ملک جبریل امین موکل به وحی هست قال تعالی الله زلجلال میگوید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الله مگر امن الرسول ایمان آورد پیغمبر به آنچه که نازل کرده شد به سوی او از جانب پروردگارش و المؤمنون همچنین مؤمنها ها ایمان آوردند به آنچه که الله سبحانه و تعالی نازل کرده است به پیغمبرش کل امن همه اینها پیغمبر با پیروهایش با مؤمنها ها ایمان آوردن بعد اینجا پنج رکن ایمان الله ذکر میکنه یکی ایمان آوردن به کتاب ها ایمان به الله و ایمان به ملائکه و ایمان به کتب و ایمان به رسول کل امنه همه اینها به این چهار چیزی که الله در اینجا ذکر کرده است چهار چیزی که الله در اینجا ذکر کرده است ایمان آوردن به الله و ملائکه ها و کتاب ها و ایمان آوردن به پیغمبر ها خب اینجا دلیل است که امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل امن بالله و ملائکته واجب همین است کسی پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست پس باید ایمان بیاره به این رکن های ایمانی که الله در سوره بقره ذکر کرده است کل آمن بالله و ملائکه ایمان به الله و ایمان به ملائکه ها و ایمان به کتاب ها و ایمان به پیغمبر ها تفصیل اینها می آید و قال تعالی ليس البر ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين الله میگه نیکویی این نیست در رد یهود و نصارا ليس البر یا یهود الله میگه ليس البر نیکویی نیکویی خوبی این نیست که روتان طرف مشرق و مغرب بکنه ولکن البر نیکوکار کسی است که نیکویی آن است که کسی است که آمن بالله و الیوم الاخر ایمان به الله آورده است حقیقتا و ایمان به روز آخرت آورده است و ایمان به ملائکه ها آورده است این رکنی از رکن های ایمان هست و ایمان آورده است به کتاب و کتاب و ایمان آورده است به پیغمبرها شيخ مجدوى في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره خب إن حديث جبريل حديث معروف ومشهور كيف که پیغمبر در جواب سوال کرده شد که ایمان چیست پیامبر صلى الله عليه وسلم قفتان گفتن أمين اسكي است که ایمان الله به ألوهيات أسماء وصفاتش و ایمان بیاری به ملائکه ها هم ایمان مجمل و اینکه موجود هستند و ایمان مفصل به اینکه مثلا کدامی که وظیفه هاش و کدامی که نامش دانی ایمان به کتاب ها و پیغمبر ها و روز آخرت و ایمان بیاری به تقدیر نیکی و بدیش خب اکنون وصف الملائکه اکنون صفت های ملائکه ها چه صفتی دارند ملائکه ها چه خیلی هستند صفت نعتشان وقد وصفهم الله تعالی فی کتابه بقوله الله سبحانه و وصف کردن الله وصف کرده است ملائکه ها را در کتاب خیش که به قوله خلاصه ایمان به ملائکه ها هم به قرآن آیت های سریح قرآنی و حدیث های متواتر نبوی و همچنین به اجماع مسلمان ها ثابت است که مخلوق های الله داره خیلی مخلوق بزرگ و بسیارند بزرگترین مخلوق ها و بسیارترین مخلوق ها این ملائکه ها است که اینها آفریده شده است و از عالم غیبی هست پس باید مؤمن ایمان بیاره به ملائکه ها اکو صفات های ملائکه ها وصفشان الله در قرآن در کتاب وصف کرده ملائکه ها رو میگوید وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون الله مگد برای الله است از الله است هر آن چیزی که در آسمان ها و زمین است بله به شک همه آن چیزی که در آسمان و زمین است مخلوق الله سبحانه و تعالی است و زمام کار آنها در دست الله است الله میگه و من عنده و کسانی که در نزد الله هست یعنی ملائکه ها مقصود که لا یصبرون عن عبادته ترکشی و تکبری نمیکنن از عبادت الله وصفشون همین که عبادت کننده مکلف به عبادت الله سبحانه و تعالی هست فقط همین که اینها شهوت ندارن ملائکه ها مکلفن بله ملائکه ها مکلف تکلیف شده هستن از جانب الله برای عبادت لا بیرون عن عبادته تکبری و سرکشی نمیکنند از عبادت الله ملائکه ها مکلف هستند آفریده شدن برای وظیفه های از جمله عبادت و معصیت و نافرمان برداری نمی کنند و لهم شهوه ملائکه ها شهوت ندارند ملائکه ها شهوت ندارند الله میگه ولا یستحسرون این ملائکه ها خسته شوند خسته نمیشن از عبادت کردن الله ذوالجلال چون که پیغمبر صلی الله علیه و در حدیث گفتن ملائکه ها همیشه به عبادت هست حتی گفتن هیچ چهار هیچ موضوعی نیست در آسمان دنیا به قدر یک چار انگشت مگر اینکه در اون ملائکه هست که الله را سجده کننده هست و الله را قیام در حالت قیام و رکوع هست و ملائکه ها همیشه بر عبادت هست چون که الله میگه یسبحون اللیل و النهار الله را به پاکیات یاد شب و روز لا یفترون سست نمیشوند دلگیر نمیشوند لا یفترون به سست و دلگیر شدن دلگیر نمیشوند ولا یستحسرون و همچنین خسته نمیشوند بلکه همیشه به عبادت الله زلجلال مشغول هستند و تسبیح و ذکر کردن برای ملائکه ها مثل نفس کشیدن هست چون که در یک اثر هم آمدگی هست تسبیح برای ملائکه ها مثل نفس کشیدن از هر یک نفس کشیشان الله را به پاکی یاد میکنند و قال تعالی ایضا بل عباد مکرمون که صفات ملائکه این است که برای عبادت آفریده شدن بل عباد مکرمون الله میگه بلکه ملائکه ها بنده های ارجمند الهی هستند نزد الله اکرام کرده شده و بالا قدری هستند ملائکه ها لا یسبقونه بالقول و هم بامره عملون. اینها الله را در سخن و در, در سخنش سبقت و پیشگیری نمیکنند بلکه به فرمان الله کار میکنن در زیر فرمان الله هستند پیشگیری نمیکنند از فرمان الله یا در نه در قول و سخن که پیش از سخن الله سخن گویند نه در کار که پیش از فرمان الله کاری کنند نه بلکه لا يسبقونه بالقول سبقت کنی نمیکنن پیشگیری نمیکنن الله را به سخن گفتن و هم بامره يعملون و این فرمان الله کار میکنن عمل میکنن وقال تعالى ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون کسانی که در نزد پروردگار تو هستند از ملائکه ها لا یستکبرون تکبری نمیکنن از عبادت الله بلکه زیری که در حالی که خیلی مخلوق بزرگ هستند و یسبحونه و الله را به پاکی و تسبیح میگویند و له یسجدون برای الله سجده میکنند ای با ملائکه ها در عبادت چون که الله باز میگه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون سرکشی و معصیت نمیکنن الله را در آنچه که فرمانشان داد و یفعلون ما یؤمرون و انجام میدهند ملائکه ها آن چیزی را که امر کرده شدن و الله میگه یخافون ربهم من فوقهم ملائکه میترسن الله را همون اللهی که از طرف بالاشان هست از بالا هست زیرا به خاطر این صفت ملائکه ها و بنده های گرام قدر و بنده های عبادت کننده و به پاکی و یگانگی الله را عبادت میکنند و معصیت و گناه و, و نافرمان برداری نمیکنند خب شیخ میگه الملائکه عبید لله ملائکه ها بنده های الله هستند بدبر جایز نیست عبادت اونها فهم عبید لله و خلق من مخلوقات العظیمه ملائکه ها بنده های از الله هستند بنده های الله هستند و مخلوق از مخلوق های بزرگ الهی هستند بزرگی مخلوق ها ملائکه ها دلالت به بزرگی خالق میکنند که مال حضرت پیغمبر صلی الله علیه و جبریل امین را دیدن که 600 قنات داشت بنابر بزرگی ملائکه ها دلالت به بزرگی الله جلال میکنند به بزرگی مخلوق دلالت به بزرگی خالق میکنند لا یستحقون شیئا من العباده چیزی از عبادت را سازوار نیستند الله میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و نارا وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد بر بالای جهنم ملائکه های هستند که اینها خیلی سنگ سنگدیل و غلاظ هستند سخت هستند و شداد خیلی در معامله سخت قرار دارند یعنی ملائکه ها در حقیقت خیلی مخلوق های بزرگ است و بزرگی مخلوق ها دلالت به بزرگی خالق میکنه بزرگی ملائکه ها این معناش این نیست که اونها باید عبادت کرده شوند لا یستحقون شیئا من العباده چیزی سزاوار عبادت کردن نیستند چون که الله میگه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون وقتی الله همش روز قیامت جمع کنه ملائكه همه را عابد و معبود و مخلوقا بعد از الله برای ملائکه میگوید اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون اي اینها شما را عبادت میکردند گروه دعوی ملائکه پرستی هست نه طایفه ملائکه ها را عبادت میکنند در دنیا به دعوی اینکه گویا ملائکه را میپرستند لیکن چون که ملائکه چی میگن در جواب الهی الله میگه ملائکه ها را هؤلاء ایاکم کانو یعبدون او اینها این مشرک ها ایاکم شما را بودن عبادت میکردن ملائکه میگن ملائکه مؤمن و موحدن میگه قالوا سبحانك اله میگه پاک هستی منزه هستی تو انت ولیون من دونهم تو دوستی ما هستی نه اونها این ها دوستی کسی نیستن بل کانو یعبدون الجن بلکه این ها بودن جن را میپرست بودن اکثرهم بهم مؤمنون بسیار این ها به جین ها ایمان داشتن بشک همین نوعی کسانی که مثلا عبدالقادر جیلانی که مرد صالحی هست نحسب و کذلی، عبادت میکنه اینها عبدالقادر رو گویا نمیپرستن گویا شیطان ها رو میپرستن اونهایی که حسین پرستی میکنن حسین را نمیپرستن بلکه شیطان را عبادت میکنن زیرا حسین از اینها بیزار است اونهایی که عیسی ابن مریم را عبادت میکنن عیسی را در حقیقت عبادت نمیکنن بلکه شیطان ها را عبادت میکنن وقال تعالی ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا و امر نکرد است شما را اینکه ملائکه ها و پیغمبر ها را رب های خداهای قرار ای ایامرکم بالکفر بعد انتم مسلمون آیا شما را امر میکنه به کفر کافر شدن بعد از اینکه شما مسلمان شده معلوم شد که عبادت غیر الله شرک است کفر است ایامورکم بالکفر آیا شما را امر میکنه به کافر شدن معلوم شد که گرفتن رب از غیر الله این کفر و شرک است در دین اسلامی بعد از انتم مسلمون بعد از اینکه شما مسلمان بوده خب صفت و خلق الملائکه اکنون صفتاشون صفتاشون که ملائکه ها چگونه آفریده شد یا اینکه از چی آفریده شد وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلی الله عليه وسلم خلقت الملائکه من نور آفریده شد ملائکه از از نور از نور آفریده شدن بنابر خلق نورانی هستن از جهت زیباییشون از نور آفریده شدن در حقیقت اگه چی نوع از شد از نور این کیفیتش برای ما نامعلوم هست تنها الله میداند ملائکه حدیث صحیح ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن خلقت الملائکه من نور ملائکه آفریده شدن از نور و خلقت الجن من مارج من نار آفریده شد جن ها از شعله از آتش از شعله آتش آفریده شدن مارج شعله آتش میگن و خلق آدم مما قد وصف لكم آفریده شد آدم علیه السلام از آنچه که برای شما وصفش بیان شد یعنی آدم علیه السلام منها خلقناکم یعنی از از از لای آفریده شد از خاک آفریده شد از لای و خاک آفریده شد آدم علیه السلام و من صفت خلقهم ان لهم اجنحه یک از صفات های آفرینشی ملائکه همین است که ملائکه ها قنات های دارن قنات از بال های دارن بال و قنات های دارن فمنهم من له جناحان جناحان بعض ملائکه هست که دو دو قناتی داره دو بالی و منهم من له ثلاثه ثلاثه بعض سه داره استقبال ثقنتي ومنهم من له أربعة أربعة بعض تشور وشورطة قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللهم قال حمد سنا سنای پره الله را که آفرنده آسمان ها و زمین است جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه همون ذات حمد و ثنا الله را که گرداننده ملائکه ها پیغامچی پیغام پیغام میآوردگی اولی اجنحتین همون ملائکه هایی که صاحبان بال هستند اولی یعنی صاحب صاحبان اجنحت های هستند که گاه مثلا مثلا دو تا دو تا بال دارن قنات و ثلاث و ثلاث ثلاث و ربع سه بالی یا چهار بالی یزید فی الخلق ما یشاء الله زیاد میکنه در مخلوقات اون که بخواه یعنی بعضیش زیاده چهار بال و قنات داره ان الله علی کل شیء قدیر زیرا این رب بزرگ به همه چی قادر است که ملائکه های را آفرید است چهار دو قناتی و سه قناتی و چهار چهار قناتی ملائکه مثل جبریل امین که 600 قنات داره خیلی عجیب است چی گناه هست که مثلا 600 قنات و 600 بال باشه مثلا معلوم است که پرنده های ما در این زمان دو دو قناتی داره یکی از طرف راست یکی از چپ اكو سیام در کجا باشه در بالای سر است یا در تگ شکمش است الله اعلم بنا به خاطر همین ان الله على كل شيء قدیر الله به همه چی قادر است خیلی رب بزرگ است الله ذو الجلال والإكرام وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح پیغمبر صلى الله عليه وسلم دید جبريل امین را حتی افق آسمان محکم کرده بود به یک خب مسئله بعدی در باب ملائکه ها شیخ میگوید قدرتهم علی تشکلی که ملائکه ها قدرت توانایی و متشکل شدن به شکل های گوناگون را دارند به اینکه الله آنها را قدرت داده است که خود را با شکل های گوناگون مختلف تشکل سازی بکنند شکل سازی کنند وقد اقدرهم الله على التشکل بالاجسام الحسنه الله قدرت داده است ملائکه ها را اینکه به شکل های زیبای البته ملائکه ها که از نور آفریده شدن به زیبا هستند و به هر شکلی هم که تشکل شود به شکل زیبا خوب ملائکه ها به شکل زیبای در جسم های زیبای الله اونها را توانایی را داد است از پیش خود نیو بلکه اقدرهم الله الله همین قدرت دادگیشان ملائکه ها را که با شکل های زیبای شکل سازی کنند کل کما تمثل جبریل لمریم بشرا سویه چنانه که حضرت جبریل امین برای مریم علیه السلام خود را به مانند یک مرد کامل زیبا صورت به تمثیل و به تشکیل شکل ساخت به شکل یک مرد زیبای کامل به پیش مریم علیه السلام آمدند و کما تمثل ابراهیم علیه السلام عندما حل عليه ضیوف مکرمین چون که برای ابراهیم علیه السلام وقتی که پیش او مهمان شده آمدن مهمانی آمدن در صورت مهمان های گرامی قدر و زیبای آمدن یعنی خلاصه ملائکه ها به شکل های مختلف الله إن قدرات را توانر دادگی هست و کما للوط عندما جاءوا الانزال العذاب بقومه ونحو ذلك چون براي برای لوط عليه السلام در يك سورة زيباية آمدن براي نازل كردن عذاب براي قوم لوط عليه السلام خب دي إن مسألة همين كي بقرآن قرآن هاي صحيح حديث جبريل حدیث جبریل معروف است که حضرت جبريل به یک صورت مرد أعرابي زيباية كي موی سر سیاه و لباس سب سفيقة قطع آمده بود الرد على المشركين في قولهم الملائكه بنات الله رد للمشركاء كما يقولون ملائكة دختار ها إلهي الهی الله هستن ورد الله على المشركين الذين زعموا انهم بنات الله تعالى الله عما يقولوا الظالمون علوا كبيرا الله رد رد دادگی هست همون مشرکایی را که گمان کردند که ملائکه ها دخترهای الله هستند شیخ میگه تعالی الله الله پاک و منزه است از آنچه که این ظالم ها میگویند پاک بودن بزرگه الله شک احتیاج بر نه به پسر داره نه به زن داره نه به دختر داره فقال تعالی و تقدس الله من ولد سبحانه بل عباد مکرمون و گفتن مشرکا به دعوای دروغشان که الله ولد و فرزند گرفت است الله میگه سبحانه پاک الله از فرزند زیر نداره داره زیر احتیاج داره بل عباد مکرمون بلکه ملائکه ها بنده های ارجمند و بالا قدر هستند لا یسبقون بالقول و هم بامره یعملون ملائکه ها الله را به سخن سبقت و پیشگیری نمی کنند بلکه به امر و فرمان الله عمل می کنند یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون ملائکه میدانند آنچه را که مردم انجام میتن در آینده یا که یعلم الله میداند آن چیزی که ملائکه ها در آینده انجام میدهند و آن چیزی که در گذشته انجام میدهند یعلم ما بین ایدیم در آینده الله میداند که ملائکه ها در آینده انجام میدهند اما خلفهم آن که در گذشته ولا یشفعون اما ملائکه ها شفاعت نمیکنند الا لمن ارتضى مگر برای کسی که الله راضی باشه یعنی ملائکه ها حتی روز قیامت شفاعت میکنند لیکن برای کسی که الله راضی باشه که از اهل توحید باشه و هم من خشیت مشفقون و ملائکه از ترس الهی در خشیت و در خوف و رحبت هستند در خوف و خشیت هستن یعنی از الله خوف و ترس دارند و قال تعالی فاستفتهم الی ربک البنات لهم البنون الله میگه بپرس بپرس این مشرکای مکه را آیا برای برای پروردگارش برای پروردگار تو دخترها باشه و برای اونها بچه ها یعنی برای خود بچه ها قرار دادن دختر را برای خود بد میدیدن وزیق میشدن غمگین میشدن وقتی بشارتی به دختر داده میشدن الا اینها را فتوا بپرس از اینها بپرس علی ربک البنات برای پروردگار تو دخترها و قرار دادین و ولهم البنون برای خودشون بچه را دوست مداره اختیار میکنن ام خلقنا الملائکه اناثا و هم شاهدون آیا ما ملائکه ها را دختر و مادینه آفریدیم در حالی که اونها شاهدون حاضر باشن دیده باشن بیشک شبه که اینها آفریدن ملائکه ها نه این مشرک مکدر مکه در آفریدن ملائکه ها در وقت آفرینش ملائکه ها که نبودن بلکه ملائکه ها پیش از آدم علیه السلام آفریده شده است چون ملائکه ها پیش چون که الله سبحانه میگوید و قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك به هر حال ملائکه ها پیش از آفرینش آدم آفریده شدن لیکن این دعوای مشرک ها دعوای پوچ و بی اساسی هست بنابر الله حجت کشان میگوید هم خلقنا الملائکه اناثا وهم شاهدون آیا ما ملائکه ها را مادینه و دختر آفریدیم در حالی که اینها دیده باشند در وقت آفرینش قتیما بودند البته جواب همین است که نه البته الا الله برابر میگه الا انهم من افکهم لا یقولون آگاه باشید هر آینه مشرک های بدبخت از از بهتان و دروغ از دروغشان میگویند دروغ میگویند سخن بی اساس میگویند و که ولد الله و انهم لکاذبون که میگن الله فرزند داره و انهم لکاذبون الله میگه به تحقیق اینها دروغگو هستند به شک و شبهه اینها کذاب دروغگوی بیش نیستند اصطفى البنات علی البنین آیا الله برتری و ترجیح داده است دخترها را بر پسرها که دختر اختیار کرده باشد برای خود والعیاذ بالله ما لكم کیف تحکمون چی شده از شما را چگونه حکم میکنه ای مشرکای جاهل افلا تذکرون آیا پند نمیگیره آیا نمی اندیشه که این سخنتان به دلیل حجت و برهان است ام لکم سلطان مبین آیا برای شما حجت و آشکار داره برهان و دلیل داره به این گفتان علم داره فأتو بکتابکم ان کنتم صادقین پس بیاره کتابتان کتابتان را که به همین گفه می گفته باشه از کتاب های آسمانی این کنتم صادقین اگر در این دعوایتان راستگو هسته اگر رفت شما راستگو هسته پس کتاب را بیایی از کتاب های آسمانی که گفته باشه در او کتاب الله که من مثلا دخترهای را برای خود همچو فرزند اختیار کردم این رد مشرکا بود که نسبت ملائکه ها همین نوع گمراهی گمراه شدن به اینکه گویا الله سبحانه و تعالی دخترهای یا ملائکه ها را همچو دختر گرفتن بلابر اهل علم نام دختر و ملک ماندن این وای را به خاطر معنی میکنه تا اینکه عقیده جاهلیت نباشه که گویا ملائکه دختر است بلابر ملک و این وای نام ملائکه ها را به دختر ماندن اهل علم مکروه میدانند تا اینکه شباهت و مانندی به همون اعتقاد جاهلیت نباشه ثم قال کسی که اگر اعتقاد کنه که ملائکه ها همچو دختر هستند همون اعتقاد جاهلیت دارند ملائکه ها نه دخترن نه پسر ثم قال تعالی عن الملائکه بعد از در حق ملائکه الله میگه و ما از ملائکه الله میگه و ما منا الا له مقام معلوم ملائکه میگه نیست از ما کسی مگر اینکه جای معلومه داره جای معینه در عبادت کردن در فرمان اجرا کردن مقام معلوم یعنی جایگاه معینه در عبادت چون یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن نیست جای در آسمان دنیا به قدر چهار انگشت مگر اینکه در اوج ملائکه هست که الله را سجده میکنه ملائکه هست که الله را قیام میکنه و رکوع میکنه و ملائکه همین گفتن که و ما من و ما من الا له مقام معلوم نیست نیست ما ملائکه ها مگر اینکه جای معلوم و معینی داریم برای عبادت الله برای اجرای وظیفه و انا لنحن الصافون هر به تحقیق ملائکه ها میگن ما هر به تحقیق صف کشان هستیم در فرمان الهی در عبادت الله چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی صف میکشه چنانی که ملائکه ها در آسمان صف میگیرن همین نوع صف بگیره صحابه سوال کردن که چگونه گفتن ملائکه ها در آسمان اول صف اول را پر میکنن و دوم صف دوم را با جفت کنان در بین خود کشادی و فراخی نمیگذارن و انا لنحن الصافون ملائکه گفتن ما هر به تحقیق صف کشان هستیم در اطاعت و عبادت الله و انا لنحن المسبحون هر این ما با تحقیق پس همیشه همه وقت تسبیح گویان و و عبادت کننده های ذکر کننده و به پاکی یاد کننده الله هستیم بیشک ملائکه ها برای عبادت آفریده شده است خب اکنون بعضی ملائکه ها را نام هاش و وظیفه هاش شیخ ذکر کرده میگوید یکیش جبریل امین هست بیشک ما ملائکه ها را دوست میداریم ملائکه ها مخلوق های نورانی هستند و مخلوق های بزرگی الله ذوالجلال هستند و ملائکه ها مؤمن ها را دوست میدارند ملائکه ها مؤمن ها را دوست داره و ملائکه ها در حق مؤمن ها دعای نیک میکنند چون که الله سبحانه و تعالی میگه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم کسانی که عرش الهی را میبردارند و کسانی که در حول اطراف عرش هستند از ملائکه ها يسبحون بحمد ربهم و يؤمنون به و يستغفرون للذين آمنوا ملائکه استغفار و آمرزش طلب میکنن برای کسانی که ایمان آوردن بنابراین ما ملائکه رو از قلب از پوری قلب دوست میداریم محبوب ملائکه هستیم و ملائکه محبوب ما هستند ملائکه بنده های گرامی قدر الهی و بنده های عابد الهی هستند ما اونها را دوست می‌داریم بدون مؤمن صادق مؤمن عقیده صحیح دار دوست ملائکه هست و ملائکه دوست او هست یستغفر و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم این ملائکه های دوست های ما از ملائکه ها در حق ما دعا میکنند شخص مؤمن موحد سنی و انسان عادی که نیست بلکه ملائکه های آسمان و زمین در حق او دعای نیک میکنند چرا که الله میگوید ف... میگن فاغفر للذین تابوا اله مغفرت کن کسانی که توبه کردن و تبعوا سبیلک راه تو را پیروی کردن از مؤمن که بهتر دیگه کسی نیست وقهم عذاب الجحیم حتی در حق فرزنداتم دعا میکنن میگن ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم ذریتهم به خاطر خیلی ملائکه ها محبوب ما هستند ملائکه ها را دوست می‌داریم دعا میکنن میگن یا رب ادخلهم داخل کن مؤمنا را در جنت جاودانی که وعدهشان کردی و من صلح من آبائهم و داخل کن جنت را کسانی را که از پدرهاشون صالح شدن در حق پدرهامون و ازواجهم همسرها زن و شوهر از زن و شوهر و ذریاتهم و در حق فرزندانشون هم داخل جنت قتیشان انك انت العزیز الحکیم اینا به خاطر همین دوست داشتن ملائکه ها از ایمان است و ایمان آوردن با اونها رکنی در ایمان است و حیا کردن از ملائکه ها بسیار هم خوب است که انسان باید حیا کنه این به پروا معصیت گناه نکنه در خلوتگاه ها و در طاقگی ها خب یکی از این ملائکه ها جبریل امین علیه السلام است که منهم جبریل الموکل بالوحی یکی جبریل هست که موکل به وحی هست موکل به وحی یعنی وظیفه دار است که وحی الهی را که جبریل بزرگترین رسول ملکی هست وحی را به رسول های بشری می آرد قال تعالی قل من کان عدو لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله بگو کسی که دشمن جبریل هست یهود های بدبخت که جبریل را جبریل امین را بسیار بد ببینند گویا که این عذاب و عقاب را می آورده باشه بلکه وحی را می آورد لیکن مشرکای این یهود گفتن اگر رفت غیر جبریل وحی را می آورد ما با او ایمان می آوردیم دروغ میگویند خب کل من کان همچنین روافیز هم روح از شیعه ها روافیز که یکی از شیعه های غلات هست که جبریل را بسیار بد میبینن که میگویند جبریل خطا کرد باید وحی را در علی رضی الله عنه باید داخل میکرد نبوت را لیکی خطا کرد میگن در محمد صلی الله علیه و سلام میگن داخل کرد والعیاذ بالله به هر حال چه عقیده یهودی باشه چه روافیز و اوفیز یهود هر دش یک است هر دش یک است اونها مشرک و کافر هستند و ایهاشان قل من كان عدوا لجبريل الله میگه بگو کسی که دشمن جبریل هست فانه بتحقیق جبریل امین نزله على قلبك باذن الله نازل کرده است این وحی قرآن را به دل تو به فرمان الله البته از پیش خود که نازل نکرده است این آیت رد یهود است و این رد این روافض بدبخت است که میگن جبریل خطا کرد الله میگه فانه نزله على قلبك باذن الله و فرمان الله کار میکنه خطأنا میکنن وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الابطاح له 600 جناح حضرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم جبريل امين را دیدن در ابطاح گفتنی جا در مکه که 600 قنات داشته بود وقد سد بعظم خلقه الافق عثمان پل محکم کرده بود ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء همچنین در شب اسراء معراج هم در آسمان دیدم كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى الله میگه به تحقیق جبریل را یک بار دیگر دیدم عند صدرة المنتهى در همین صدرة المنتهى که خیلی درخت بزرگ هست عندها جنت المأوى در اینجا هست جنت جاودان ولم يره في صورته الا هاتين المرتين پیغمبر محمد ابن عبد الله صلوات ربي و سلامه علیه جبریل امین را دو بار به صورت اصلی آفرینش به همون صورتی که آفریده شده است دو بار دیدن یکی در ابطح گفتنی جا در مکه در زمین یک بار دیگر در شب اسراء و معراج در آسمان خوب واما بقيه الاوقات ففي صوره رجل اما در باقی وقتها حضرت جبریل به صورت مرد می آمد و غالبا في صورت دحیه الکلبی رضی الله عنه غالبا در صورت این صحابی بزرگ دحیه الکلبی رضی الله عنه دحیه الکلبی که از نامهای صحابی پیغمبر صلی الله علیه و آله است این دلالت به فضیلت او میکنه که جبریل به صورت همین می آمد صحابه خیال میکردن پیغمبر صلی الله علیه و آله با دحیه الکلبی صحبت دارد در حالی که جبریل امینه اینا به خاطر این صورت حدیث اعرابی در معروف است که جبریل حتی والله الان بعضی عالم ها یک کتاب دارند رساله دارند در این آمدن جبریل به صورت های مختلف برای پیغمبر صلی الله علیه و قال الله تعالی فی جبریل الله سبحانه وتعالى در حق جبریل میگوید انه لقول رسول کریم حالا این قرآن سخن مرد سخن پیغمبری پیغامچی گرامی قدر است ذی قوت صاحب قوت است به شک به یک بالش میتونه زمین کره زمین چپک کنه عند ذی العرش مکین ذی قوت صاحب قوت است در نزد صاحب عرش مکین و مکانات و جایگاه مطاعن اطاعت کرده شده هست دیگر ملائکه ها فرمان جبریل را اجرا میکنن اجرا میکنن سم امین آنجا امین است جبریل امین است امینی در وحی هست خائن که نیست چون که این رافضی ها دعوا دارن چون که یهود اعتقاد داره و ما صاحبكم بمجنون الله میگه صاحب شما محمد ابن عبدالله مجنون و دیوانه نیست ولقد رآه بالافق المبین و را در افق آشکارا در آسمان آشکاره خب دیگه این یکی از ملائکه ها جبریل امین هست رضی الله علیه السلام یکی از بزرگترین ملائکه ها هست خیلی ملائکه بزرگه بلکه بزرگترین ملائکه جبریل هست آنچه که در حدیث و اخبار ثابت شده است بزرگترین ملائکه های این جبریل امین علیه السلام هست دوم میکائیل میكائيل ومنهم و وهو الموکل بالقطر وتصاريفه وتصاريفه الى حيث امره الله تعالى دیگه اونش حضرت میکائیل هست که موکل به باران هست و بردن این باران به هر جایی که الله امر کرده باشد مشغول به باران و نباتات اخرج الامام احمد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لم ارى ميكائيل ضاحكا قط حديث احمد از انس روایت است که كان بسال الله علیه جبريل والسؤال كذا سوال کرد گفتم ولی نرا ضاحك قط گفت چرا من حضرت چرا من جبریل میکائیل را گفت چرا من ندیدم میکائیل را که خندیده باشه هرگز هرگز من ندیدم فقال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار حضرت جبريل قفتان ميكائيل الزمان كي آتش جهنم أفرد شد از جا دیگر نخندید است قال الله تعالی فی میکائیل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين الله میگه هر کی باشد دشمنی الله و ملائکه ها و پیغمبرها و دشمن جبریل و دشمن میکال فان الله میکائیل یعنی میکال جبریل و جبرائیل و جبرائیل و اینها نام هایی هستند که چند نوع تلفظ کردن صحیح هست جبریل جبرائیل جبرائیل میکال هم میخیل میکال و میکائیل حتی جبرین بانون هم تلفظ کرده میشه فان الله عدو لل کافرین آینه به تحقیق الله دشمنی کافر هاست معلوم شد که دشمنی با ملائکه دشمنی با الله و دشمنی با ملائکه کفر سری هست دوم سيوم ملائكه ان حضرت اسرافيل عليه السلام است ومنهم اسرافيل وهو موكل بالصور ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه نفخة الفزع ونفخة ونفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين اینکه حضرت اسرافیل علیه السلام که موکل دار به دمیدن سور هست پیفور در روز قیامت که سور را میدمه در و برای سه بار دمیدنی سه بار پوف کردنی به فرمان پروردگار است یکی برای بهوش کردن یکی برای مردن مردم یکی برای دوباره زنده شدن و ها اولای ثلاثه خوب بعضی علما میگن دو بار نفخ دو بار سور دمیدن است و پوف کردن در پیسوری که خیلی آواز بلندی هست که مردم یکمش بهوش میکنه و ها میگن همون بهوش کردن دلشان تنگ کفیدن به همون مردن است و بعضی ها میگن یک بار برای بهوش کردن است یعنی در از هوش رفتن یک بار دیگر برای ای جان جان دادن سعق یعنی هلاک شدن و مردن و یکی بعد باری اخیر برای دوباره یک بار دیگر پوف میکنه در پیشور همه دوباره زنده میشوند برای حساب کتاب در پیش رب العالمین شيخ مجد وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل این سه ملائکه بود که پیغمبر صلى الله عليه وسلم در دعای نصف شون پیش از نموز إن رومي میگفتند كي اللهم رب جبرائیل بعض روایت داره بعد استفتاح اللهم خلاصه پیش از در نموز شب خلاصه در دعای در نموز شب همين رومي میگفتند اللهم رب جبرائیل اله رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض آفرنده آسمان هو زمين عالم الغيب والشهاده دوناندي غيب واشكار مخفي واشكار انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون تو حكمك يا رب در بين بنده هات در آنچه اختلاف میکردن اهدین المختلفة فيه من الحق باذنك هدايات كن من را راهنمایی کن و در آنچه که اختلاف کرده است مردم از حق باذنك باذنت با اذن و اجازتت مرا هدایت کن به همون حق انك تهدی من تشاء الى صراط مستقیم تو هدایت میکنی هر کی را بخواهی برای راست برای چی به این سه ملائکه جبریل آه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم آه، بود توسل کنان دعا میکرد که اللهم رب جبرائیل و, و میکائیل و اسرافیل بر این سه ملائکه موکل به آه، حیات هستند جبریل امین موکل به وحی هست که در او حیات قلب ها هست میکائیل علیه السلام در موکل به باران هست که در او حیات رستنی ها و نباتات هست حضرت اسرافیل موکل به نفخ سور هست که در او حیات انسان ها هست بعد از در روز قیامت پیش از قیامت برای حساب الكتاب وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر همین هم با توسل کرده میگفتن اله اللهم اله ربي جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بك من حر النار پناه میبرم به تو از گرمی آتش جهنم و من عذاب القبر و از عذاب قبر خب یکیش از این ملائکه ملک الموت هست که الى عزرائیلش میگن این صحیح نیست این صحیح نیست که عزرائیل گفته شود ملک الموت از در قرآن و حدیث ها به نام ملک الموت آمده است و منهم ملک الموت وظیفش همین نامش ملک الموت است وظیفش و هو الموکل بقبض الارواح و موکل به قبض کردن روح ها هست چون که الله میگه قل يتوفاكم ملک الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون بگو جان شما را ملک الموت میگیره همون ملائکه ای که موکل به شما شده است برای قبض ارواح ثم الى ربكم ترجعون بعد از آن به بارسی الله باز میگرده و همچنین که ملائکه ها ملائکه الحفظ حفظ هست ملائکه ملائکه‌ای که بنده را حفظ میکنند و منهم الملائکه موکلون به حفظ آدم فی کل حالاتی من حل و سفر و نوم و یقظه ملائکه ملائکه‌ای که فرزنده آدم نگهداری میکنه از شر جن ها و آفت ها و اینها در همه حالت در حالت سفر و در حالت دار اقامه در حالت خواب و در حالت بیداری چون که الله میگه سواء منکم من اسر القول او من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار برای الله برابر است که شما در حال سخن پنهان بگویه سری یا سخن آشکارا بگویه و با یعنی شما مخفی در شب باشه پنهان یا اینکه آشکار و رونده در روز باشه سریبون رونده و حرکت اشکار آشکار راه میرفتگی الله ده همه برابر است قول پنهانی و آشکار مخفی و ظاهر همه برای الله برابر است له معقبات من بين يدي من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله يحفظونه من امر الله له يعني یعنی برای انسان ملائکه های هستند که پی در پی از پیش او از پشت او او را حفظ میکنند به امر الله سبحانه و تعالی فرمان الله که او را حفظ میکنند ان الله لا یغیر ما بقوم یعنی ملائکه است که بنده ها را حفظ میکنه به فرمان الله یعنی الله فرمان داده است که اینها را حفظ کنند ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم الله قوم را تغییر نمیده حتی که خود این قول تغییر بده یعنی الله قومی را به عذاب عقاب نمیکنه نقمت را به بالاش نمیاره مگر اینکه خودشون تغییر دادن به معصیت گناه که نعمت الله را تبدیل کی دادن پس الله اینها را تبدیل تغییر میده و تغییر انسان حال خوب کردن زندگی را خوب ساختن این به تغییر دادن نفس هست به ایمان و به یقین و به طاعت و عبادت و به تقوا تا اینکه الله حال مجتمع و جامعه را خوب کنه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم الله قوم را تغییر نمیده حتی خود قوم تغییر نیابه وقتی قوم تغییر یابه ایمان و صلاح پس اینها را الله خوب میکنه حالشون و قوم به فسق و فساد شدن اینها ف... اینها را الله به عقاب و به نقمت هاش مبتلا میکنه و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له الله وقتی بخواه به قوم بدی را عذاب عقاب را فلا مرد له بازگرداننده نیست کسی عقاب الله را بازگردانده نمیتونه و ما له من دونه من وال نیست برای مردم از غیر الله کارساز و کارنمای قال ابن عباس في قول تعالى له معقبات ملائكه يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فاذا جاء قدره خلوا عنه ابن عباس رضی الله عنهما میگوید در زیر این آیت که ملائکه هایی هست که بنده را حفظ میکنه از پیش و از پس از عقب و پیش وقتی که تقدیرش که آمد پس میگذارنش نبی یعنی دوباره انسان انسان وقتی که وقتش رسیده باشه یعنی عجلش مرگش آمده باشه و الا انسان گاهی میشه یک چند سانتی متر اون به اوریه کردن مثلا به هلاک شدن به غلطیدن به به وای، لیکن همونجا ملائکه نگهش میدونه حفظ میکنن اما وقتی که تقدیرش که اومد یعنی مرگش پس میگذارنش به همون هلاک میشوه خب خلاصه ملائکه های هست که حفظ کننده بنده هست و کرام الکاتبین یکی از ملائکه کرام الکاتبین هست و منهم الکرام الکاتبون الذين يكتبون اعمال العباد من خیر و شر اعمال های بنده ها را می از نیکی و بدی قال تعالی و ان علیکم لحافظین برای شما ملائکه است که حفظ کننده هستند اعمال هاتون کراما کاتبین کرام کاتبین هست نامش یا صفتش که با کرام و با قدر هستن ارجمند کاتبین نویساننده هستن یعلمون ما تفعلون میدونن این کرام کاتبین اون چیزی که شما میکنید به دانست به اعلام الله الله خبر داده است الله همین قدرت داده است تا اینکه انسان هر نیتی که میکنه البته اونها غیب نمیدونه لیکن الله همین توانایی را داده است تا اینکه اون که انسان نیت میکنه در قلب اونها را هم بدانند تا اینکه بنویسانند در همه حالت انسان رو مینویسانند مگر در حالتی حاجت خانه بودن خب ملائکه های دیگری هست همچنین خازین جنت و خازین نار همچنین ملائکه است منکر و نکیر سوال کننده بنده در قبر و ملائکه بسیار است شیخ میگه کثرت الملائکه بسیار بودن ملائکه ها وقت اخبر صلی الله علیه و وسلم ان البيت المعمور في السماء يدخله في روايه يصلي فيه كل يوم 70000 ملك پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بیت المعمور که در آسمان هست هر روز در او داخل می شود نماز بخونه در او هر روز 70 هزار ملائکه 70 هزار ملائکه در بیت المعمور داخل می شود ثم لا يعودون الیه اخر ما عليهم بعد از اون باز نمیگردن یعنی دیگر نوبتش نمیرسه دوباره به اینجا بیاید یعنی معلومه خیلی ملائکه ها بزرگ هستند و بسیار هستن بیت المعمور در آسمانی آسمان میگن و مقابل در مقابل همین بیت الله کعبه هست خب خلاصه ملائکه ها بسیار ترین مخلوق هستند اخیرا مسئله من انکر وجود الملائکه کفر هر کی انکار کنه موجودیت ملائکه ها را کافر میشه یک ملائکه را انکار کنه کافر میشه و من انکر وجود الملائکه فقط کفر به اجماع المسلمین هر کی انکار کند موجود بودن ملائکه ها را وجود ملائکه ها را کسی انکار کنه گویا ملائکه گفتنی چیز نیست کی دیدیم در کجا دیدیم پس این کافر میشه با اجماع مسلمان ها چون که الله میگه و من یکفر بالله و ملائکته و کتب و رسل و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا هر کی کافر شوه به الله و به ملائکه ها و به کتاب ها و به پیغمبر ها و به روز آخرت پس به تحقیق گمراه شده است گمراه شدنی خیلی بزرگ بسیاره خب بنا به خاطر همین این بود مسئله تفصیلاتی که شیخ عبدالسلام رحم الله در مسئله ایمان به ملائکه ها ذکر کرد به شک بسیاری از ملائکه را بسیاری از مسائل را ذکر کرد و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن ملائکه ان لله ملائکه سیاحون ملائکه هستند که در زمین حرکت میکنن حلقه های ذکر را حلقه های علم را و میکوبند و در اونجا خود را میگذارند پس میگن حلقه ما همین است یعنی جای ما همینه چیزی کفتگی کفتگی مون همین است خلاص ملائکه ها خیلی مخلوق های بزرگ الهی هستند الله سبحانه و تعالی اونها را از نور آفریده است برای طاعت و عبادت و برای وظیفه های مخصوصی که شیخ بعضی ذکر کرد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین